بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميته محمد صلى الله عليه وسلم tunaendelea na darasa katika kitabu haqu zawjain kitabu cha al-allama al-usuli al-doktor الدكتور سليمان ابن سليم الله الرحيلي حفظه الله تعالى ووفقه anasema katika ukurasa wa 24 wa amma baitul qasid حق الزوجين في بيت الزوجية بيت القصيد معنى yake الأمر المهم jambo lenye umuhimu zaidi anasema mshairi wa tasina mim yadhiqu laha sudurun wa ruhu ash-shi'ri fi bayti al-qasidi na anasema mwingine ويشتاق أبناؤه والبنات وصاحبة البيت بيت القصيد anasema mshairi akizungumzia na kutaja baitul qasid anasema wayashtaqu abnauhu walbanatu anamzungumzia mtu ambaye alisafiri kwa kitambo kirefu wayashtaqu abnauhu walbanatu, na vijana wake wa kiume na mabinti zake wakawa na shauku naye baba yao. Wayashtaqu abnauhu walbanatu, wasahibatu lbaiti, na mwenye nyumba ambaye ni mwanamke, baitul ya, ah, yani yeye ndio jambo ndio muhimu zaidi ndio muhimu zaidi yeye kuwa na shauku na mumewe kwa hiyo baitul qasid ina maana al-amru al-muhim kwa lugha ya kigeni unasema the whole point ويشتاق أبناؤه والبنات وصاحبة البيت بيت القصيد وأما بيت القصيد ومعنى الأمر المهم Ama jambo hasa lenye umuhimu, haqu zaujaini fi baiti zaujia, ni kuzizungumzia haki za wanandoa katika nyumba ya ndoa. Fahuwa indama yabharu zaujani, pale wanandoa wawili wanapovuka bahari, bizawraqin wahidin, bizawraqin wahidin زورق وكتمية زورق زورق قلت كاللغة كراب القارب القارب وباء القارب قارب ني متومبي وزغوتا متومبي قارب متومبي aa, ah, au kijidau kile kidogo. Mfano utakuta safina kubwa alafu ina kiji mtumbwi kidogo kimebebwa ndani ya safina kubwa, aweza akatumia mtu mmoja tu kwa haja fulani, inaitwa qari katika lugha ya Kiarabu au zawraq kwa wale wanaosafiri na kwa boti hizi za za Zanzibar wataona nyuma ya ya boti aa, ah, kuna kijimtumbwi kimewekwa pale karib mithili ya faiba kile kinaitwa qarib au zawraq anasema bizauraqin wahidin wakiwa umepanda zawraq moja mtumbwi kidao fi bahari lhayati katika bahari ya maisha yao wamepanda wanandoa kwenye hiyo zaurak walhayatu bahrun mutalatimu lamwaji na maisha ni bahari yenye mawimbi yanayopigana pigana mutalatimu al-amwaj yani ni bahari ina mawimbi mutalatima yanayopigana yadribu ba'daha ba'dha maisha yako hivyo ni mawimbi yanayokinzana tapigana kwa maisha yao ni bahari yenye mawimbi fihi rihun ndani yake kuna upepo wa fihi riyah si upepo mmoja bali kuna pepo nyingi riyah kwa ni mufradi na jamu fihi masaratun ndani ya maisha yao hayo masaratun kuna yale yanayosababisha furaha tufrihu yakafurahisha wa ahzanun ndani yake kwenye hayo maisha yao pia kuna yale yanayohuzunisha tutrihu yakahuzunisha tutrihu kilugha unasema atarahani unatumia neno tarah atarahani naba'u wafati sadiqi atarahani naba'u wafati sadiqi habari za kifo cha rafiki yangu zimenihuzunisha unasema atarahani manake ahzanani zimenihuzunisha kwa hiyo tutrihu kwa maana tuhzinu zinahuzunisha wa ahzanun na yapo yanayosababisha huzuni tutrihu yakahuzunisha fihi kwenye maisha yao ya ndoa ghadhabun wa ridha kuna ghadhab na kuna kuridhia kuna kukasirika na kuna kuridhika maanake maisha ya ndoa ni tamu alafu kuna chungu kadhalika unasema ma kullu ma yatamannahu almar'u mudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufunu si kila ambalo analipenda mtu atalipata kila mtu anapenda maisha mazuri ya furaha fanaka mwanzo mwisho lakini si kila ambalo latamaniwa na mtu huyo mtu atalipata kwa nini anasema mshairi tajri riyahu bima la tashtahi sufun, hupita au huenda au hupatikana pepo za kibahari ambazo haziridhishi au haziridhiwi na majahazi. Baadhi wakati unaelekea pale, uko ndani ya jahazi, unaelekea pale dakika kadhaa tu kwa hali ya kawaida, lakini zikija zile pepo zile aweza ukatumia masaa kadhaa kufika pale bali baadhi ya wakati huenda chombo kikatolewa hapo kikapelekwa sehemu nyingine. Tajri riyahu, uh, huenda pepo au huvuma pepo bimala tashtahi sufunu, uh, kwa dira na mwelekeo ambao hauridhiwi na majahazi. Fatahtaju safinatu ila taawuni man fiha, hivyo jahazi au safina itahitaji msaada wa waliomo ndani yake wa ila tawaffuri wasaili salamati fiha, na kupatikana kwa wingi kabisa wasaili na zana za salama ndani yake, hata yubhara zaujani, mpaka wavuke bahari wanandoa wawili, birahatin wa saadatin wa amani, kwa raha na saada, maisha mazuri wa amani na amani na utulivu ila almaqarri alakhiri kuelekea katika maishilio ya mwisho alladhi ambayo as'alullah azza wa jalla ninamuomba Allah mwenye izza na utukufu ayakuna yawe hayo maishilio ya mwisho jannata rabbil alamina ni pepo ya Mola mlezi muumba wa walimwengu wote. Yajtamiu fihi zaujani, wajumuike katika maishilio hayo ya mwisho wanandoa wawili. Kama jtamaa fi dunia, kama walivyojumuika kwa pamoja katika maisha yao ya dunia. Hadhihi lmasiratu fi hadhihi alhaya, mwendo huu katika maisha haya tahtaju mwendo huu unahitajia ila an yafqaha zaujani waelewe wanandoa wawili alhuquqa bainahuma haki zilizopo baina yao mume ana haki na mke ana haki kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi na amehasanisha al-Allama al-Albani katika sahih Tirmidhi hadithi ya Amri ibn al-Ahwas radiyallahu anhu Mtume anasema alayhi salatu wassalam ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaykum haqqan eleweni ya kwamba nyinyi juu ya wake zenu mna haki zenu na wanazo wake zenu juu yenu haki zao anasema الشيخ الرحيلي الحقوق بين الزوجين أيها, الأخ... أيها الإخوة حقي بين يوانندوا وويلي أي ندوب في الإسلام كتك الإسلام تقوم على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى zinasimama juu ya msingi wa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala adau hadhihi alhuquqi hivyo kuzitekeleza hizi haki inma huwa amrun ni amri naam yarju bihi linsanu thawaba hutaraji mtu thawabu kwa kusimamia amri hizo na mambo hayo akawa anafanya hayo anataraji thawabu min Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala haqu zawji haki za mume anasema hafidhahu Allah ta'ala wa waffaqahu almar'atu almuslimatu mwanamke muislamu tataqarrabu ila rabbiha subhanahu wa ta'ala anajikurubisha kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala biadai haqi zawjiha alaiha kwa kule kutekeleza haki za mume wake zilizo juu yake watantadhiru thawaba na akifanya hivyo anasubiria thawabu na malipo wa husna al na mwisho uliokuwa mzuri mwisho mwema min rabbiha subhanahu wa ta'ala kutoka kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala fahiya la tuaddi haqqa zawjiha hivyo yeye mwanamke mwislamu la tuaddi haqqa zawjiha hatekelezi hawe min babi lmuqabalati Aa, ah, katika mlango wa muqabala. Muqabala ni nini? Muqabala nipe nikupe, mukabala nipe nikupe. hata kelezi haki za mumewe aa, ah, kwa mlango wa nipe nikupe. In a'taha a'tathu, kama mume atampa mkewe na mke naye atatoa wa in manaaha, na kama atamnyima mume kumnyima mkewe, manaatuhu, na mke naye atamnyima mume. Huu ndio mukabala. Kwa binti wa Kiislamu hatekelezi haki za mume kwa wajihi huu, wa innama tu'tihi, na hakika si vinginevyo, binti wa Kiislamu au mwanamke wa Kiislamu anampa haki mume wake ala qauli nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa msingi wa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallama pale aliposema katika hadithi aliyotaja alimamu Muslim rahimahullahu taala, innama alaykum ma humiltum wa alayhim ma humilu, hakika si vinginevyo. Alaikum ma humiltum, yako juu yenu mliyobebeshwa yani nyinyi na yenu mliobebeshwa katika haki wa alaihim ma kumilu na wao wanayo waliobebeshwa tuaddi alhuquqa mwanamke wa Kiislamu anatekeleza haki kwa msingi huu kwamba mimi nina yangu nimebebeshwa na sharia mimi natekeleza yangu huyu hanitekelezei yangu yeye ana mola wake ndio maana maneno haya na asli ya hii hadithi hadithi ya sahaba Wa'il ibn Hujur radiyallahu anhu anaeleza asli hii hadithi au haya maneno yanawahusu viongozi na maraia lakini sharia yetu ni amma imeenea likachukuliwa hilo hilo likawekwa mahali kwingine jafara likachukuliwa hili likapewa kwa likawekwa kwa mwajiri na waajiriwa sawa hawa wanayao wamebebeshwa sharia na hawa wanayao wamebebeshwa sharia kuna haki za mwajiri kuna haki za mwajiriwa si ndio hivyo kwa asli yake salama Ibn Yazid al-Ju'fi sahaba huyu radhiallahu anhu alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam akawasema ya nabii Allah ewe nabii wa Allah araaita in qamat alaina umarau hebu niambie unaonaje kama watakusimamia sisi viongozi yasaluna haqqahum, wakitutaka tuwatekelezee haki zao. Hao viongozi hao, viongozi wetu wanataka kutoka kwetu tuwasikilize na tuwatii na tutekeleze amri zao. Wayamnauna haqana, lakini hao hao wanatunyima sisi haki zetu hawatufanyii sawa hawasimamii majukumu yao madaraja yetu haya mabovu au mtaa huu na mtaa huu katikati kumekatika jukumu la serikali hili jukumu la kiongozi hili hawatufanyii uadilifu wanatudhulumu kwa maana wanatunyima sisi haki zetu lakini wao wanataka tuwatekelezee yale yao fama taamuruna wewe rasulullahi unatuamrisha nini kwenye mazingira haya sahaba salama ibn yazid al-ju'fi anamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam fa'arada anhu mtume sallallahu alaihi wasallam akampuuzia kana kwamba hakumsikia thumma sa'alahu kisha akamuuliza tena فأعرض عنه ثم يكمبوزي عليه الصلاة والسلام مرابين ثم سأله في الثالثة كش أكمولزتين كما ريتات مرزوت هزي ثم يكمبوزي كنا حكمة جانا إما ورسم أهل العلم ثم صلى الله عليه وسلم hakuwa na jawabu la suali la Salama ibn Yazid al-Ju'fi. Kule kumnyamazia kwake, anasubiri wahi umteremkie, au anajua jawabu, lakini alikuwa amechukizwa na suali kama hilo, kwa sababu suali kama hilo mara nyingi halitoki ila kwenye moyo wa yule mtu ambaye ana shauku ya kuhalifu viongozi wake na kutaka kuwaasi mara nyingi, na jambo hilo halifurahii Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana alipouliza mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, kuna sahaba pale anaona ile hali anaitwa Al-Ash'ath ibn Qais radhiallahu anhu akamvuta pembeni wewe hebu sogea njoo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu baada ya mara ya tatu akasema isma'u wa ati'u hao viongozi wenu hao wasikilizeni watiini uliotaja wasifu wao huo wanataka wasimamiwe haki zao lakini wao kusimamia haki za raia hawafanyi hivyo nyinyi raia wasikilizeni watiini tunaelewa vizuri jamani hapa hatuzungumzie siasa tutazungumzia dini kwenye riwaya nyingine mtume anasema sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa viongozi wakiwa ni madhalimu usiondoshe mkono wako wa utiifu kwao, wa in dhuriba dhahruka, hata kama utapigwa mgongo wako, wa ukhidha maluka, na zikaporwa mali zako kwa dhulma kabisa. Fasma wa ati, sikiliza ti. Sharia inasema hivyo, wahi unasema hivyo haya yanatoka kwa Rabbul Alamin anayewajua waja wake. Tumeona vizuri hapo jamani? Kuna mambo mengi hapa kwa kuzungumza lakini sio muda wake. Sisi tunataka tuuseme tu kwamba asli ya haya maneno yametoka huku